Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Ադրբեջանական պաշտոնական քարոշությունը շարունակում է հավատարիմ մնալ ստի եւ կեղծիքի վրա հիմնված իր քաղաքականությանը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի պատվիրակությանը։ Ազգային ժողովում քննարկվել է հանրապետության նախագահի առաջիկա ընտրության թեման։ Շարունակվում է Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորների այցը Լիտվա։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել նոր հայտարարությամբ։ Եվրախորհրդարանը բացառում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ռազմական կարգավորումը։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը խիստ մտահոգություն է հայտնել Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման նոր փաստի առնչությամբ։ Դասընթացներ են անցկացվել Ստեփանակերտի մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում։ Արցախի Խաչմաչ գյուղում տեղի է ունենալու հեղինակային ֆիլմերի ցուցադրություն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ադրբեջանական պաշտոնական քարոշչությունը շարունակում է հավատարիմ մնալ ստի եւ կեղծիքի վրա հիմնված իր քաղաքականությանը։ Հերթական նման դրսևորումը տեղի ունեցավ հուլիսի 6-ին Երբ Ադրբեջանի պաշտպանության արտաքին գործերի նախարարության եւ գլխավոր դատախազության կողմից կազմակերպվեց այդ երկրում հավատարմագրված ռազմական կցորդների եւ օտարերկրյա զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների այցը Ալխանլու բնակավայր, որտեղ իբր թե նրանց տրամադրվել են ադրբեջանական կրակակետերի եւ ռազմական շտաբի բացակայության մասին իբր թե անհերքելի ապացույցներ։ Անհրաժեշտ ենք համարում հիշեցնել նաև, որ հակառակորդ երկրի միջազգային հանրությանը, մասնավորապես Ադրբեջանում հավատարմագրված օտարերկրյա ռազմական կցորդներին մոլորեցնելու մարտավարությունը նոր երևույթ չէ։ Դեռևս 2016 թվականի ապրիլյան ռազմական գործողություններից հետո կազմակերպվեց վերջիններիս այցը Ջոջուկ Մարջանլու բնակավայր, որտեղ նրանց ներկայացվեց ադրբեջանական այսպես կոչված փառահեղ բանակի հաջողությունները, որոնց արդյունքում ճակերտներում ասած ազատագրվել է այդ բնակավայրը։ Մինչդեռ Ջոջուկ Մարջանլուն ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ էր գտնվում 1994 թվականի հունվարից ի վեր։ Կարևոր ենք համարում եւս մեկ անգամ նշել, որ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակը երբեք քաղաքացիական բնակչությանը եւ օբյեկտները չի թիրախավորել, բայց երբ հակառակորդը իր բնակչությունն օգտագործելով որպես կենթանի վահան, խաղաղ բնակավայրերում տեղակայված կրակակետերից կրակ է վարում Արցախյան դիրքապահների ուղությամբ, ապա այդ կրակակետերը ինչպես միշտ այսուհետ եւս լրացվելու են։ Վերջում հավելենք նաեւ, որ հուլիսի 7-ին ժամը 9-ից սկսած հակառակորդի հարավային ուղությամբ խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կրակելով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից այդ թվում D44 դե հրանոթներից ու հաստոցավոր հակատանկային նռնականետներից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն վերահսկել իրավիճակը։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Դուկլաս Մակլուրեր Նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի պատվիրակությանը կազմակերպության տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանի գլխավորությամբ եւ քննարկել Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացման հետ կապված հարցեր։ Նախագահը երախտագիտությունը հայտնել Ամերիկայի հայկական համագումարին հայրենանվեր աշխատանքի համար, նշելով, որ այս կառույցը մշտապես սատարել է Արցախին։ Այդ մասին հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Մինչ այդ հուլիսի 5-ին Արփի Վարդանյանի գլխավորած պատվիրակությանն ընդունել է նաև Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Նա բարձր է գնահատել Ամերիկայի հայկական համագումարի հետ հաստատված համագործակցությունը եւ նշել ամառային կամավորական ծրագրի կարեւորությունը, որը հնարավորություն է ընձեռում Սփյուռքի երիտասարդներին այցելել նաև Արցախ եւ համակողմանի պատկերացում կազմել մեր երկրում արկա իրողությունների ու արցանագրված ձեռքբերումների վերաբերյալ։ Հյուրերի խնդրանքով Կարեն Միրզոյանը ներկայացրել է Արցախի արտգործնախարարության գործունեության առանձնահատկությունները եւ անդրադարձ կատարել երկրի արտաքին քաղաքականության մի շարք օրակարգային հարցերի։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Երեք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը խմբակցությունների ղեկավարների եւ մշտական հանձնաժողովների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն որի ժամանակ քննարկվել են առաջիկայում ազգային ժողովի կողմից հանրապետության նախագահի ընտրությունների նախապատրաստության հարցերը։ Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 149-րդ հոդվածի դրույթների համաձայն հանրապետության նախագահի տեխնացուներին առաջադրելու են ազգային ժողովի խմբակցությունները խորհրդարանի կողմից ընտրված նախագահը պաշտոնավարելու է մինչև գործող ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետի ավարտը։ Ներկայացնելով առաջիկա ընտրական գործընթացի ժամանակացույցը, խորհրդարանի նախագահը նշել է, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն առաջադրման վերջնաժամկետը հուլիսի 12-ն է։ Խորհրդակցության մասնակիցները քննարկել են նաև տեխնացուների առաջադրման կարգը, պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը։ Առաջադրման ավարտից հետո 24 ժամվա ընթացքում կհրապարակվի ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունը, հանրապետության նախագահի տեխնացումների, ինչպես նաև ընտրության անցկացման օրվա եւ ժամի մասին։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ազգային ժողովի մամլո ծառայությունը։ Շարունակվում է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ Դավիթ Մելքումյանի եւ Լյուդմիլա Բարսեղյանի աշխատանքային այցը Լիտվայի Հանրապետություն։ Ինչպես տեղեկացրել են ազգային ժողովի մամլո ծառայությունից, Լիտվայի Սեյմում նրանք հանդիպել են Լիտվա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի անդամների հետ, որի ընթացքում քննարկվել են խորհրդարանական ձևաչափով փորձի փոխանակման հերանկարները, տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության հարցեր, երկուստեք կարևորվել է Լիտվայի հանրային քաղաքական շրջանակներում Արցախի վերաբերյալ իրազեկվածության ապահովման անհրաժեշտությունը։ Լիտվա Հայաստան բարեկամության խմբի նախագահ Պովիլաս Ուրբշիսը խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության մասին ընդգծել է դրա խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության համատեքստում։ Պատգամավորներ Լյուդմիլա Բարսեղյանը եւ Դավիթ Մելքումյանը լիտվացի գործընկերներին են ներկայացրել Արցախի ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման գործընթացի, այդ ուղությամբ տարվող շարունակական քայլերի, ինչպես նաեւ տեղեկատվություն ակամար ծորքերի շփման գծում իրավիճակը բարբերաբար սրելու միջոցով Ադրբեջանի կողմից խաղաղ կարգավորման գործընթացն ամեն կերպ խոչընդոտելու մասին։ Հատուկ ուշադրություն է հրավիրվել միջազգային կազմակերպությունների կողմից հասցեական հայտարարություններին, որոնք կարող են զսպել իրավիճակի հետագա բարդացումը։ Հուլիսի 5-ին Արցախի խորհրդարանականները Վարենայի քաղաքապետ առանում հանդիպել են նաև Լիտվայի հանրապետություն, Արցախի հանրապետություն, բարեկամության շրջանակի անդամներ, Վարենայի քաղաքապետ Ալգիս Կաշետահի եւ բարեկամության շրջանակի համանախագահ Դալիա Գուոդիտեի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ստեփանակերտի եւ Վարենայի քաղաքապետարանների միջև հնարավոր համագործակցության առնչվող մի շարք հարցեր։ Մասնավորապես կարևորվել է փոխադարձ այցելությունների կազմակերպման անհրաժեշտությունը, զբոսաշրջության զարգացման եւ հանրային իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման նպատակով միջքաղաքային համագործակցության ուղղություններից առանձնացվել են քաղաքային տնտեսության, զբոսաշրջության խթանման, մշակութային կապերի հաստատման եւ այլ ոլորտներ։ Հանդիպման ավարտին Լիտվայի Հանրապետություն Արցախի Հանրապետություն նախկին բարեկամական խմբի անդամներ Ալգիս Կաշետային եւ Դալիա Կոդիտեին են հանձնվել Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով շնորհված երախտագիտություն մեդալները։ Նույն օրը տեղի ունեցել Արցախի падգամավորների հանդիպումը Լիտվայի հայերի միության նախագահ Արաթունյանի եւ տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Զրույցի ընթացքում կարևորվել են փոխադարձ այցելությունները եւ տարբեր ոլորտներում Արցախ-Սփյուռք համագործակցության հերանեկարները։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նիստին հուլիսի 6-ին Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Ստեփան Վիսկոնտին եւ Ռիչարդ Հոգլանդը հանդես է եկել նոր հայտարարությամբ։ Կապված Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետ, խստորեն պահանջելով վտանգի տակ չդնել քաղաքացիական անձանց։ Համանախագահները հուլիսի 4-ին հրադադարի ռեժիմի խախտումը համարել են սադրիչ գործողություն, որը կարող է խափանել հակամարտության կարգավորման խաղաղ ջանքերը եւ վտանգել գալիք բանակցությունները։ Կողմերին հիշեցնում ենք Ժնևյան կոնվենցիայով ամրագրված նրանց պարտավորությունները, որոնք ենթադրում են զերծ մնալ ցանկացած գործողությունից, որը կարող է հանգեցնել քաղաքացիական անձանց անընդունելի կորուստների։ Առաջարկում ենք կողմերին ձեռնարկել անհետաձգելի միջոցներ լարվածության թուլացման ուղղությամբ եւ հստակորեն հետևել 1994-ից 95 թվականների հրադադարի համաձայնագրերին։ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն ընդգծում են հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցությունները հնարավորինս շուտ սկսելու անհրաժեշտությունը, քանի որ դա է միակ իրական ճանապարհը հասնելու տարածաշրջանի ժողովուրդների խաղաղությանը, բարգավաճմանն ու հաշտեցմանը, նշել են համանախագահները։ Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Դեվիդ Մքալիստերը Եվրամիություն Հայաստան եւ Եվրամիություն Ադրբեջան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովների նախագահ Սաջադ Քարիմը եւ Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակության ղեկավար Ռեբեկա Հարմսը հայտարարություն են տարածել հուլիսի 4-ին Արցախի եւ Ադրբեջանի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման փաստի առնչությամբ։ Եվրախորհրդարանը մեծապես մտահոգված է այս շաբաթվա սկզբին վերսկսված բռնության առընչությամբ, որը Ֆիզուլիի շրջանում դարձել է քաղաքացիական անձանց մահվան պատճառ։ Մենք մեր խորը վշտակցությունն ենք հայտնում զոհերի ընտանիքներին։ Մենք կոչ ենք անում անմիջապես դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ինչպես ասվել է նախկինում, մենք հավատացած ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չունի ռազմական կարգավորում փոխարենը հակամարտությունը կարիք ունի շուտապույտ քաղաքական կարգավորման համաձայն միջազգային իրավունքի։ Սա միակ ճանապարհն է դադարեցնելու երկու կողմերի զինվորների ու քաղաքացիական անձանց շրջանում կորուստները։ Մենք լիարժեք օրենաճակցում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդական ջանքերին ու առաջարկներին, որ เป զի այս միջնորդությունը հաջողելու հնարավորություն ունենա, Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է քաղաքական քաջություն գտնեն բարեխղճորեն բանակցություններ անցկացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը խիստ մտահոգություն է հայտնել Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում հուլիսի 4-ին հրադադարի ռեժիմի խախտման նոր փաստի առնչությամբ։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ խոսել է ԱՄՆ պետդեպի խոսնակ Հիթեր Նոյերթը։ Միացյալ Նահանգները խիստ մտահոգված է հուլիսի 4-ին Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի խախտման փաստի առընչությամբ, որը պատճառ դարձավ քաղաքացիական անձան շրջանում կորուստների, այդ թվում եւ հազիվ 2 տարեկան երեխայի մահվան։ Դա տեղի է ունեցել շփման գծում, մենք ցանկանում ենք իսրտեմեր ցավակցությունները հայտնել զոհերի ընտանիքներին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ միասին կոչ են կանում կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Այդ տարածաշրջանում մեր քաղաքականությունը հստակ է։ Հակամարտության լուծման միակ ճանապարհը բանակցություններն են հիմնված միջազգային իրավունքի վրա, որը հավատարիմ է ուժի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության ու ինքնորոշման սկզբունքներին, նշել է Նոյերթը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Երևանից ժամանած Արագիլ վերարտադրողական բժշկության աջակցության հիմնադրամի բժշկական փորձագետ պրոֆեսոր գինեկոլոգ Կարինե Թոխունցը երեք դասընթացներ է անցկացրել Ստեփանակերտի մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի գինեկոլոգների հետ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի եւ Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարության միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության շրջանակներում յուրաքանչյուր ամիս համալսարանի դասախոսները այցելելու են Արցախ իրականացնելու ուսուցողական ծրագրեր։ Բժշկական գիտությունների դոկտոր, մանկաբարձությունում եւ գինեկոլոգիայում ուլտրաձայնային ախտորոշման հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Թողունցի խոսքով նպատակը այն է, որ արդեն մենք այս տարի մինչև տարեվերջ պետք է ունենանք հստակ գործելակարգեր, որոնք ադապտացված են եվրոպական գործելակարգերը, համաձայն որի պես մենք պետք է կատարենք պրենատալ սկրինինգային հետազոտությունները հղիների, հա, մենք գիտենք, որ պարտադիր է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ այդպես էլ կլինի Արցախում 3 պարտադիր սկրինինգային հետազոտություն հղիների որոշակի ժամկետների։ Հղիության ընթացքում սկրինինգային հետազոտություններ կանցնեն բոլոր հղի կանայք, դրանով ժամանակին կկանխվեն հղիության ընթացքում հայտնաբերած հնարավոր շեղումները։ Այդ առումով ըստ Կարինե Թողոնցի այստեղ անելիքներ շատ կան։ Սկրինինգային նշանակումը պարտադիր բոլորը։ Այդ դեպքում ոչ մի հղի դուրս չի մնա հսկողությունից եւ դա թույլ է տալիս հայտնաբերել հղիության ընթացքի որոշ շեղումներ եւ առանձնացնել ռիսկի խմբի հղիներին, որոնք ավելի ուշադրության են արժանի։ Այս այցելությունները լինելու են շարունակական, Սա առայժմ առաջինն է եւ մենք տեսնում ենք, որ ծավալը աշխատանքի չափազանց շատ է։ Արագիլ վերարտադրողական բժշկության աջակցության հիմնադրամը, որը գործում է Հայաստանում, աջակցում է նաեւ Արցախի առողջապահական համակարգին։ Արագիլ բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով օրերս մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնին կտրամադրվի 1 ժամանակակից ուլտրաձայնային սարք։ Կարինե Թողոնցի խոսքով 1 սարքավորումը մասնակիորեն կդետևացնի բժիշկների աշխատանքը, բայց Արցախի հղի կանայք հնարավորություն կունենան անցնել այլ պարտադիր հետազոտություն, որն անչափ կարևոր է։ Այս այցելության ժամանակ նաև ես ծանոթացա բժիշկների աշխատանքային դժվարությունների հետ եւ ճիշտ ասած ինձ իրավունք վերապահայցի խնդրեմ դիպիների տային թե իմ թե բոլոր բժիշկների անունից որ արագին վերարտադրողական բժշկության հիմնադրամը որը գործում է Հայաստանում եւ նաեւ մեծ օգնություն է ցուցաբերում Արցախի բժշկությանը։ Տրամադրի 1 ժամանակակից ուլտրաձայնային սարք այս ծննդատանը, որտեղ մենք գիտենք, որ կա շատ լավ կենտրոն նորագույն սարքավորումներով հագեցած, բայց դժբախտաբար հղիները այնտեղ չեն անցնում իրենց պարտադիր հետազոտությունները։ Իսկ դա շատ կարեւոր է։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Բերձորյան ծնունդ եւս մի խումբ մանկիկներ հրաժեշտ տվեցին նախակրթարանին առաջիկա ուսումնական տարում դպրոցի ճամփան բռնելու համար։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զորապ Ըրկոյանը։ Երզորի պետական մանկապարտեզի 2016-2017 տարվա վաղ խմբի ցաները հուլիսի 6-ին հրաժեշտ տվեցին Սիրելի նախակրթարանին։ Դաստիարակներ Ալա Գուլակյանը եւ Լուսիկ Եղանդյանի սաները այս անգամ եւս մեծ ողջորություն ապարգևեցին ներկաներին, իրենց ծնողներին, հարազատներին, զուրերին։ Խումբը բաժանվել էր Կարմիր Կապուտ եւ Նարնջագույն թիմերի եւ մրցեցին հայաստեր խաղում։ Մրցեցին պատասխանելով հայոց պատմությանը, լեզվին, մշակույթին, բանակին, աշխարհագրությանը նվիրված հարցերին։ Աննախումբը միշտ գոհ է փոքրիկների պատասխանից եւ յուրաքանչյուր պատասխան գնահատվում էր հայ ասպետով կամ աստղիկով։ Մոտ մեկ ժամ մեր սիրելի փոքրիկներ առօրյա օքսերից կտրեցին ներկաներին, ողջորեցին խելացի պատասխաներով։ Ավարտելով մրցույթը երեխաներն իրենց դասերացներից, ծայացներից, մանկապարտեզի բոլոր աշխատողներից շնորհակալ եղան յուրաքանչյուրին նվիրելով մեկ բա Մանկապարտեզի տնօրեն Նինա Բաբայանը հայտնեց իր կողմնակցությունը։ Շնորհակալություն հայտնեց ներկաներին, որ հանդիսատեսը եղան նման գեղեցիկ ցերեկույթի։ Տերտորի Վահան Թեկեյանն անվանքի մեկ միջնակալ դպրոցի տնօրեն Անահիտ Քոսակյանը նշեց, կարևոր է որ առաջին դասարանցիները դպրոց են գալիս մանկապարտեզի։ Արդեն տարաճանաչ են կազմակերպված։ Վերահայացած Տերտորի մանկապարտեզին հրաժեշտ տրեց եւս մեկ սերունդ երեխաներ, ովքեր ծնվել են այդ քաղաքում, նրա գեղեցկությունն է, հարստությունը ու վաղվա տերը։ Հանդեսի վերջում բոլորի մաղթանքը մեկն է՝ աշխարհի բոլոր կողմերում խաղաղությունը տիրի։ Մշակութային կյանք Ասկերանի շրջանի իմ հարազատ Խաչմաչ գյուղում հուլիսի 14-ից 16-ը կազմակերպելու ենք հեղինակային ֆիլմերի ցուցադրություն, եւ ես այն սկսելու եմ իմ 3 ֆիլմերով։ Այս մասին հայտնել է Արցախի կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը, տեղեկացնելով, որ Խաչմաչում հուլիսի 14-ին ցուցադրվելու է ընդհատված մանկություն ֆիլմը, հուլիսի 15-ին Թևանիկը եւ 16-ին Վերջին բնակիչը։ Տեղեկացնեմ, որ սա կանոնավոր բնույթ է կրելու։ Ամեն տարի հրավիրելու եմ կինովոլորտի հայ եւ արտասահմանցի ներկայացուցիչների, ռեժիսորների, ովքեր ցանկություն կունենան իրենց ֆիլմերը ներկայացնել Արցախում մեծ կինոն փոքր գյուղում։ Ահա այս խորագիրը գրող մեր գաղափարը ես արդեն ներկայացրել եմ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի, արտաքին գործերի, էկոնոմիկայի նախարարություններին եւ ստացել նրանց հավանությունը։ Այս գաղափարը ներկայացրել եմ նաև իմ ամերիկյան գործընկերներին՝ Արցախ Arts and Cultural Foundation-ի հիմնադիրներ Ադրինե Միրզայանին, ով նաև իմ վերջին բնակիչը ֆիլմի գործադիր պրոդյուսերն է, եւ Գարո Մադելյանին։ Ֆիլմերի ցուցադրության գաղափարը հավանության արժանացավ նաև նրանց կողմից։ Մարզասերների համար հայ մրցավարները սպասարկել են Եվրոպա լիգայի որակավորման առաջին փուլի Ղազախական Օրդաբասիի եւ Բոսնիական Շիրոկի Բրիեգի միջև պատասխան խաղը։ Հանդիպման գլխավոր մրցավարը եղել է Զավեն Հովանիսյանը։ Նրան օգնել են Ատոմ Սևգուլյանը, Արման Ղուշչյանը, 4-րդ պաշտոնյանը եղել Արտակ Սիմոնյանը։ Նշենքան դիպումն ավարտվել է 0-0 հաշվով, իսկ Զավեն Հովանիսյանը 4 տեղին քարտեզույս տվել թիմերի խաղացողներին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարի մտյանքամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 18, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան։ Տակություն։